Sadi Krap. Good morning. Sawadi <laughs> It's good to be here with you. Um, I bring greetings from your friends uh, in America. ข้าพเจ้าได้นำอ่าคำทักทายจากเพื่อนที่สหรัฐที่อเมริกามาด้วย uh, You may not know them by name. You may not know them. ก็แม้ว่าพวกเราทั้งหลายจะพวกท่านทั้งหลายจะไม่รู้จักพวกเขา There are many friends who are praying for you all over the world แต่ว่าแท้จริงแล้วมีสหายมากมายทั่วโลกที่พยฐานเผื่อพวกเ่า including uh, people in um, in international theological seminary รวมถึงพี่น้องที่อยู่ที่สถาบัน ITS ด้วย You don't know International Theological Seminary but our pastor summarized us. แต่ว่าพี่น้องอาจจะไม่ได้รู้จักสถาบันพระคิดธรรม ITS แต่ว่าอาจารย์เสมอใจของเรารู้จัก he he has been student at ITS now he will be graduating this September ซึ่งอาจารย์เสมอใจได้ทำการศึกษาต่อที่สถาบัน ITS แล้วก็ในเดือนหน้านี้ในเดือนกันยานี้ก็จะทำการจบการศึกษา So I came to uh, congratulate um, Pastor Samurai and other graduating students, but also to see uh, fellow Christians in Thailand. ซึ่งข้าพเจ้าได้มานั้นเพื่อจะแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบในรุ่นนี้รวมถึงข้าพเจ้ามาเพื่อจะมามองมาดูในสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเช่นกัน This is my first time visiting Thailand. ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกสำหรับข้าพเจ้าในการที่จะมาที่ได้มาประเทศไทย and it's been a very wonderful experience for me to see Thailand with my own eyes ซึ่งเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากที่ข้าพเจ้าได้มองเห็นประเทศไทยด้วยตาของข้าพเจ้าเอง I like Thai food ข้าพเจ้าชอบอาหารไทย but Thai food in Thailand is much better than Thai food in America ซึ่งอาหารไทยในประเทศไทยนั้นก็ดีกว่าอาหารไทยในประเทศอเมริกามาก Um, I am originally uh, uh, was born in Korea. And uh, my father, who is a uh, Presbyterian pastor, was invited to pastor a church in in uh, Dallas, Texas. So that's how my family moved to United States. ซึ่งพ่อของข้าพเจ้านั้นได้ถูก รับเชิญให้ไปรับใช้ที่ดัลลัสที่เท็กซัสนะคะในคิดจักเพสไบทีเลียน so uh, I have Asian face ข้าพเจ้ามีหน้าตาเป็นคนเอเชียน I speak Korean ข้าพเจ้าพูดภาษาเกาหลี But also now I have American name and I also speak English แล้วข้าพเจ้าก็มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะตอนนี้แล้วก็ต้องพูดภาษาอังกฤษด้วย It's my great honor to be here to God's word with you ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกอ่าปราบปลื้มใจที่ได้มีโอกาสได้แบ่งปันพระชนะของพระเจ้ากับท่านทั้งหลาย to just uh, briefly introduce uh, International Theological Seminary it's a school with specific mission of training pastors from developing nations ซึ่งข้าพเจ้าขอพูดสั้นๆถึงสถาบัน ITS ซึ่งเป็นสถาบันของการพัฒนาฝึกฝนผู้รับใช้พระเจ้า Although the school is located in Los Angeles, California, we have a vision for entire world. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Los Angeles นะคะที่แคลิฟอร์เนีย แล้วก็มีนิมิตไปถึงทั่วโลก Yeah. I've been to uh, many countries around the world because of my work at ITS. Yeah so uh, yeah yeah what okay <laughs> yes um, and God is doing amazing things around the world There are many people who come to know Jesus Christ and churches are growing in many places มีคนรับเชื่อพระเจ้าแล้วก็คิดจักของพระเจ้าก็โตขึ้นในต่างๆพื้นที่ไป In some places Christians are going through difficult times ก็สำหรับบางพื้นที่นั้นคริสเตียนก็อยู่ในเวลาที่ยากลำบาก But nevertheless God is alive and God's been encouraging and also uh, uh, uh, uh, giving strength to many Christians to continue in their faith แต่ว่าพระเจ้านั้นยังทรงประชนและพระองค์ยังทรงหนุนน้ำใจคริสเตียนเหล่านั้นให้เติบโตขึ้นในความเชื่อ and our school wants to continue to raise new leaders so that they can go out and uh, spread the gospel ซึ่งในสถาบันพระคิดธรรมของข้าพเจ้านั้นก็ยังสนับสนุนในการสร้างผู้นำเพื่อจะส่งออกไป so that's uh, just a brief introduction of uh, ITS ก็เป็นการแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับสถาบัน ITS And today I'd like to share with you from Book of James. ซึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าปรารถนาจะแบ่งปันพระชนะพระเจ้าในพระธรรมยากอบ uh, I did not choose the book because my name is James. ข้าพเจ้าไม่ได้เลือกพระธรรมยากอบเนื่องจากว่าในภาษาอังกฤษเป็นเป็นคำว่าเจมส์ที่ตรงกับชื่อข้าพเจ้า uh, But because I think it has a message that is good for you and me. แต่ข้าพเจ้าเลือกเพราะว่าในนี้มีพระคำของพระเจ้าที่ปรารถนาจะสื่อสารกับข้าพเจ้าเองแล้วก็ที่ประชุม You may know that James is brother of Jesus ซึ่งเราทั้งหลายจะรู้กันแล้วว่ายากอบนั้นเป็นน้องของพระเยซู When Jesus was alive and doing ministry his family did not believe in Jesus แท้จริงจริง ๆแล้วครอบครัวของพระเยซู ในขณะที่พระเยซูได้ทำพระราชกิจนั้นครอบครัวยังไม่ได้เชื่อในองค์พระเยซู It's difficult for family members to believe that Jesus is the Son of God because they grew up together เป็นการยากที่ครอบครัวของพระเยซูนั้นจะเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเนื่องจากว่าได้เติบโตกันมาตั้งแต่เด็ก So when Jesus was doing many uh, wonderful things and miracles. I'm sure James was one of the family members who did not believe that Jesus is Son of God. ซึ่งในขณะที่พระเยซูคริสต์ได้ทำราชกิจการมหัศจรรย์ต่างๆนั้นแต่เขาเองไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นบุตรของพระเจ้า But later he became a believer of Jesus and now he became also the leader of the church ซึ่งในตอนนี้ ยากอบนั้นได้มาเชื่อในพระเยซูแล้วแล้วเขาเองได้เป็นผู้นำของคิดสักในยุคนั้นด้วย and he wrote this book book of James and it's now in the Bible แล้วเขาเองก็ได้เขียนพระธรรมยากอบขึ้นซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์แล้ว If we look at our uh, uh, today's passage we just read today, it says, "Every good and perfect gift comes from above, the Father of lights." ซึ่งในพระคำที่เราเองนั้นจะได้ดูกันในวันนี้ก็พูดถึงว่าสิ่งดีสิ่งดีแล้วก็สิ่งอันดีทุก ๆสิ่งนั้นมาจากเบื้องบน ซึ่งมาจากพระบิดาแห่งความสว่าง It says every good and perfect gift comes from God ซึ่งทุกๆสิ่งที่ดีและของประทานอันเลิศนั้นมาจากพระเจ้า I believe everything we have is gift from God ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกๆสิ่งที่เรามีนั้นเป็นของขวัญจากพระเจ้า Our family is gift from God ครอบครัวเป็นของประทานจากพระเจ้า Our children are from gift of God ลูกๆนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้า And our life is also gift from God และเช่นกันชีวิตของเราเป็นของประทานจากพระเจ้า And um, and also even our faith the fact that we believe in Jesus Christ even that this faith is also gift from God ซึ่งในแท้ที่จริงแล้วความเชื่อนั้นก็เป็นหนึ่งในของประทานของพระเจ้า Now you might ask what about if I get sick my sickness is a gift from God ออย่างสมมุติตัวอย่างเช่นถ้าเกิด หากข้าพเจ้านั้นเจ็บป่วยไปนี่คือของประทานจากพระเจ้าหรือไม่ My business is not going too well. Is that gift from God? ถ้าเกิดธุรกิจของเราไปได้ไม่ดีนั้นคือของประทานจากพระเจ้าหรือเปล่า When there are bad things happening is that gift from God มีสิ่งไม่ดีมากหลายสิ่งเกิดขึ้น แล้วนั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าหรือเปล่า Ten years ago when I was 36 I was uh, diagnosed with cancer ซึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วข้าพเจ้าอายุ36ข้าพเจ้าได้เป็นโรค uh, uh, cancer yes I had cancer เป็นมะเร็งน่าจะที่กระเพาะนะคะ I was young man with two children married ซึ่งข้าพเจ้านั้นเป็นคนหนุ่มที่แต่งงานแล้วมีลูกสองคน and that year I uh, I uh, I was ordained to be pastor I became pastor that year ซึ่งในปีนั้นข้าพเจ้าได้กลายเป็นศิษยาภิบาลแล้ว and then I found out that I had cancer. แล้วข้าพเจ้าก็พบว่าข้าพเจ้าเป็นมะเร็ง I said, how come? Why? ข้าพเจ้าถามว่าทำไมทำไมถึงเกิดขึ้น Why a good God would give me this illness? ทำไมพระเจ้าที่แสนดีทำไมถึงให้ความเจ็บป่วยแก่ข้าพเจ้า Is God good? พระเจ้าดีอยู่ไหม How come God gives me this suffering? ทำไมพระเจ้าถึงให้ความเจ็บปวดนี้กับข้าพระองค์ I could not understand that as book of James said God gives good and perfect gift but why then this illness ข้าพเจ้าไม่สามารถพูดได้อย่างหนักแน่นในตามพระคัมภีร์ตอนนี้ที่บอกว่าทุกสิ่งที่ดีนั้นมาจากพระเจ้าในขณะที่ข้าพเจ้ายังเจ็บป่วยอยู่ I think when bad things happen to us we could be very angry towards God ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าหากเรานั้นมีสิ่งร้าย ๆเกิดขึ้น เราสามารถที่จะโกรธต่อพระเจ้าได้ We must say to ourselves what did I do wrong What did I do wrong ข้าพเจ้าอาจจะพูดได้ว่าข้าพเจ้าทำอะไรผิดเนี่ย Did I do something wrong That's why God is punishing me พระองค์ข้าพระองค์ทำผิดอะไรพระองค์ถึงต้องลงโทษข้าพระองค์ขนาดนี้ But from this experience I came to the belief that God does not punish us because we did something wrong. จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้มีนั้นพระอ่าข้าพเจ้าได้ได้ทราบว่าพระเจ้าไม่ได้พิพากษาเราเพราะเราทำบางสิ่งผิด God is not an angry God who is ready to punish us or send us bad things when because we did something wrong. พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ขี้โมโห Rather God is a good God and God always wants the best for us. และพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีอยู่และพระองค์จะทรงกระทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา Sometimes even death seems to be very painful and it gives us suffering แม้ว่าในบางเหตุการณ์จะเกิดความเจ็บปวดทรมานในจิตใจมาก Because James said all the good and perfect gift comes from God the God of life ซึ่งในพระธรรมยากาของดีทุกประการและของประทานจากพระเจ้านั้นเป็น มาจากพระบิดาแห่งความสว่าง I know sometimes God answers our prayer and heals us. Sometimes when we pray hard, still we don't get any better. หลายครั้งข้าพเจ้าทราบว่าหลายท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่อธิษฐานอย่างหนักมาก เมื่อเราเจ็บป่วยไม่สบายแต่คำอธิษฐานนั้นกลับดูเหมือนไม่ได้เกิดผลดีขึ้น I cannot explain why that's the case ข้าพเจ้าไม่สามารถอธิบายกับท่านได้ว่าทำไมมันถึงแบบเกิดเป็นแบบนั้น But when I got sick, I gave up thinking that that I have to be always good in order to find favor in God. ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นกับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าพบว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้ายังคงต้องมีชีวิตที่ดี แล้วก็เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าได้ And I gave up always trying to figure out what went wrong when my life was not really going smoothly. แล้วข้าพเจ้าเองก็ Uh, yeah, I, I gave up thinking that uh, maybe I did something wrong. That's why these things are happening. ข้าพเจ้าก็คิดว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าคิดว่ามันข้าพเจ้าทำสิ่งใดผิดมันถึงเกิดขึ้นอย่างนี้ I started I decided to believe that indeed God is good and I trust that God will always be good to me. แต่ข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงดี แล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าเป็นดี And by God's grace that I'm standing here before you today. และโดยพระคุณพระเจ้าข้าพเจ้าจึงยืนอยู่ต่อหน้าท่านทั้งหลายได้ในวันนี้ Because on that day when Dr. Saul, uh, it was it was a, a bladder cancer it was bladder cancer and Dr. Saul, the uh, picture of my bladder and she told me แล้วก็จริงๆข้าพเจ้าเป็น bladder นี่ถุงน้ำดีป่ะ she told me, yeah, she saw the picture of my bladder and there was this big tumor that was growing on the wall of my bladder. ซึ่งอ่าแพทย์ได้บอกว่าอ่ามะเร็งนั้นก็ได้ลุกลามไปที่อ่าผนังของกระเพาะอาหารแล้ว Uh, she said, Dr. Lee, your life will no longer be the same your life will no longer be the same ซึ่งแพทย์ได้บอกว่าชีวิตของอาจารย์อาจจะไม่ได้อยู่ยืดยาวยาวนานได้อย่างที่เคยจะควรจะเป็นละ so I never thought that I would be able to go back to work I'll be able to live a normal life like everybody else ซึ่งข้าพเจ้าก็เลยเคยคิดว่าข้าพเจ้าอาจจะต้องกลับไปใช้ชีวิตปกติไม่ต้องมาทำรับใช้เหมือนเดิม but um, after difficult time, God has healed me, and I believe God is continuing to heal me. แต่โดยเหตุการณ์นั้นพระเจ้าทรงรักษาข้าพเจ้า And also God gave me opportunity to to uh, be the president of this seminary. แต่พระเจ้ายังคงให้โอกาสข้าพเจ้าในการได้เป็นผู้อำนวยการของสถาบันพระคิดธรรมที่อยู่นั้น And God has even uh, enable me to travel all over the world to to share the good news of Jesus Christ. และพระเจ้ายังคงให้โอกาสข้าพเจ้าในการไปทั่วโลกในการที่จะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า And this is the God that we worship and serve. และนี่คือพระเจ้าที่เราได้นมัสการและรับใช้อยู่ God is God of compassion, love and mercy, and God is ready to pour out your mercy, His mercy to us. พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตากรุณาและพระองค์นั้นได้เทความเมตตากรุณานั้นลงมาสู่เราทั้งหลายทุกคน James our James Apostle James went through so many persecutions in his life ซึ่งอ่ายากอบนั้นตลอดชีวิตของเขานั้นได้เผชิญกับการข่มเหงมาก And tradition says he was actually uh, uh, was uh, torn uh, torn apart uh, and the, the died. It was, he was killed because he believed in Jesus. But if this James, brother of James, uh, brother of Jesus, says, every good and perfect gift comes from God. แต่ว่าเขายังคงบอกว่าทุกๆความดีงามและก็ของประทานนั้นมาจากพระเจ้าแห่งความสว่าง do you believe that indeed all the good and perfect gift comes from God? Do you believe ah, that God, yeah, God, uh, all the good and perfect gift comes from God? ท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าทุกๆสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเลิศนั้นมาจากพระเจ้า I don't hear any answer. ข้าพเจ้าไม่ได้ยินคำตอบจากพี่น้อง Amen. Maybe if you have not, ถ้าเกิดมันไม่ใช่อย่างนั้น God's goodness, I pray that God will reveal God's goodness in your life. และถ้าเกิดคำตอบของท่านไม่ใช่แบบที่หลายคนได้ตอบนั้นข้าพเจ้าจะอยากให้ท่านให้พระเจ้าได้เปิดเผยสำแดงกับท่านได้เห็นความดีงามของพระองค์ Next what um, um, James says that if anyone thinks that they are religious and do not control their tongue their religion is empty ในในพระธรรมยากอบได้บอกกับเราว่า ใครที่บอกว่าตนเป็นผู้ที่เคร่งศาสนา In other words they say oh I believe in God I believe in Jesus but if their action does not reflect their belief their religion is empty ซึ่งเช่นเดียวกันหากเราได้บอกว่าเราทั้งหลายรักพระเจ้า แต่ว่าเราไม่ได้มีชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดนั้น นั้นก็เป็นเหมือนกับพวกเข่งศาสนาที่ว่างเปล่า It's a ritual It's a empty religion ซึ่งเป็นเหมือนกับเพียงแค่พิธีกรรมแล้วก็เป็นการเข่งศาสนาที่ไม่ได้อะไร and um, That type of religion is not pleasing to God. ซึ่งการเป็นคนเคร่งศาสนาแบบนั้นไม่ได้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า. And Apostle James compares that type of life with someone who looks at a mirror. ซึ่งพระธรรมยากอบอาคารทูตยากอบได้พูดถึงเปรียบเทียบว่าการที่มีความเชื่อแบบนั้นก็เหมือนกับการดูตนเองในกระจก How many of you looked at yourself on a mirror today before you came here? มีใครบ้างคะที่ได้มองตัวเองในกระจกก่อนที่จะมาคริสตจักรในวันนี้ Let me see your hands. ขอดูมือหน่อยค่ะ Okay. Older woman. Ah, ผู้หญิงทุกคนนะคะผู้ภาพตัวสีทุกท่าน. And maybe some men. แล้วก็สุภาพบุรุษเช่นกัน Well, I had yes. I also looked at the mirror this morning uh, to do my hair and also to see my tie is nice ซึ่งข้าพเจ้าเองก็ได้ดูกระจกเมื่อเช้าในการที่เมื่อหวีผม แล้วก็เมื่อผูกไท I have two daughters ข้าพเจ้ามีลูกสาวสองคน They my first daughter is now 14อ่าลูกสาวคนโตอายุ14 And she loves to look at herself on the mirror แล้วลูกสาวก็ชอบดูกระจกมาก Not only that she likes to record herself in a video แล้วก็ชอบที่จะอัดวิดีโอตัวเอง and she loves to see herself on phone and on the mirror แล้วก็ชอบที่จะเห็นตัวเองอยู่ในกระจกอยู่ในมือถือ and I don't understand why she spends so much time แล้วข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าทำไมลูกสาวถึงใช้เวลามากในสิ่งนี้ but uh, James says anyone who does not live out their faith It's like someone who looks themselves on the mirror and then goes away and forget what they look like. ซึ่งในพระธรรมยากอบได้บอกว่าคนที่มีความเชื่อ What does that mean? นั่นหมายถึงอะไร It's like when we look at ourselves on the mirror, we remember who we look like. เมื่อเราดูกระจกเราก็จะจำได้ว่าเรามีหน้าตาเป็นยังไง We look at ourselves and say, "Oh, what a good-looking person we are." เรามองกระจกแล้วบอกว่าโอ้นี่คือเป็นบุคคลที่หน้าตาดีมาก Or maybe you say, "Oh, I look very nice and handsome and pretty." บอกตัวเองว่านี่ฉันหล่อฉันสวย But then when you go out into the world, many bad things happen, and we realize that, "Oh, maybe I'm not so uh, I'm I'm terrible เมื่อออกไปแล้วก็ไปทำไปพบกับโลกที่เต็มไปด้วยความเร็วร้ายต่าง ๆ ได้ทำในสิ่งร้ายแล้วเมื่อพบว่าแล้วก็พบว่าตัวเองนั้นก็เป็นคนที่แย่เหลือเกิน Although the Bible says God loves you and as a return that we are to live out our lives in gratitude in joy ซึ่งในพระคำของพระเจ้าได้บอกว่า Yeah so all the Bible says God loves us And God has sent Jesus Christ to us. ซึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงอ่ารักเราทั้งหลายทุกคนและส่งพระเยซูเพื่อเรา In our life, when we live our life not according to the word, then we will forget that God loves us and God has sent Jesus Christ to us. และในทำนองเดียวกันถ้าเราเองได้ดำเนินชีวิตไม่เป็นตามพระวจนะของพระเจ้า เราก็จะลืมไปว่าพระเจ้ารักเราอย่างไง um, I think it's easy for us to forget what we look like. เป็นเรื่องง่ายที่เรานั้นจะลืมไปว่าเรานั้นเป็นอย่างไร The Bible says unless we live out our lives faithfully according to the word of God ซึ่งในพระวรรณของพระเจ้าบอกว่าให้เราดำเนินชีวิตสัตย์ซื่อโดยการที่จะประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า I remember when I was um, before I married my wife uh, we had a um, uh, long distance relationship อ่าซึ่งก่อนที่ข้าพเจ้าจะแต่งงานเนี่ยค่ะก็ได้พบกับภรรยาค่ะ I lived in uh, Germany at that time and my wife was living in America ซึ่งตอนนั้นอ่าอยู่ไกลจากภรรยามากคืออ่าข้าพเจ้าอยู่ที่เยอรมันแล้วก็ your wife uh, lived in Los Angeles ซึ่งอ่าภรรยาก็อยู่ที่ลอสแองเจลิส After uh, we met for uh, three days and I had to go back to Germany เมื่อพบกันได้ประมาณสามวันก็ข้าพเจ้าต้องกลับไปที่เยอรมัน When I met her, I thought she was very pretty, and I said, "Can we stay in touch?" ก็เมื่อพบภรรยาแล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าเธอน่ารักมาก ก็เลยบอกว่าขอให้เรายังคงติดต่อกันอยู่ได้ไหม And she said yes. และเธอก็ตกลง So we, uh, I wrote a lot of letters to her. We called and talked. ก็เขียนถึงการจดหมายถึงกันแล้วก็มีการโทรศัพท์หากัน And But what happened was that I began to forget I began to forget what she looked like ซึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าเริ่มลืมไปว่าเธอหน้าตาเป็นยังไง because I have not seen her for a long time เพราะไม่ได้เจอนานมาก although I liked her very much although although I liked her very much แม้ว่าข้าพเจ้าจะชอบเธอมากก็ตาม so by the time I got to see her again I forgot her face and when I saw her, I felt like I was looking at a stranger. ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานมากแล้วข้าพเจ้าได้พบกันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพบกันแล้วข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้ามองอยู่กับคนที่แปลกหน้ามาพบกัน And James is saying that if we don't live out our life according to what God has taught us, it's like we forget who we look like. ซึ่งในพระธรรมยากอบได้บอกกับเราว่าหากเราไม่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะนั้น เราก็เหมือนคนที่หลงลืมตัวเองว่าเป็นอย่างไร We forget uh, who Jesus looks like เราลืมไปว่าพระเยซูเป็นอย่างไร Faith without action uh, causes forgetfulness in us ซึ่งความเชื่อที่ปราศจากความประพฤติตามนั้นมันมาจากชีวิตที่มีความหลงความหลงลืมที่อยู่ในชีวิตของเรา When we became Christian We had this great joy and gratitude, but unless we live out our lives according to what God has taught us, we will forget the joy and gratitude in our lives. เมื่อเราเชื่อพระเจ้านั้นเราจะมีหัวใจที่ชื่นชมยินดีในพระเจ้า แต่เมื่อเราดำเนินชีวิตต่อไป เราเองก็หลงลืมความชื่นชมยินดีนั้นไป We sang about God's amazing grace. We were grateful about God's grace but we'll also forget how what kind of big grace that God has given us เมื่อเราเมื่อสักครู่เราได้ร้องบทเพลงพระคุณพระเจ้าแต่บางทีเราก็ได้ลืมไปว่าพระคุณนั้นมีความหมายยังไง Therefore James is encouraging us to live out our life as God has touched and uh, uh, uh has taught us ซึ่ง ด้วยเหตุนี้ยากอบจึงได้อ่าหนุนน้ำใจพี่น้องให้ได้มีชีวิตที่ดำเนินตามพระชนะของพระเจ้า and then what does it mean to live our life according to God's commandments book of James talks about it is to care for orphans and widows ซึ่งในเราจะดำเนินชีวิตตามหนทางของพระเจ้าได้อย่างไร ในพระธรรมยากอบ ได้บอกกับเราว่าคือการที่เราห่วงใยเด็กกำพร้าและไม่ไม่ It says to care for orphans and widows in their difficult times that is a true faith ซึ่งในพระเจนะของพระเจ้าได้บอกว่า ให้ห่วงใยแม่เด็กกำพร้าและแม่ไม้ And also that's the way that we can keep ourselves pure and undefiled in this world. ซึ่งพระธรรมก็ได้พูดต่อมาว่า Orphans and widows are were the most vulnerable people during Jesus' time. ซึ่งในเวลานั้นแม่ไม้กับลูกกำพร้าเป็นก็เป็นคนที่ทุกข์ยากที่สุด Orphans without parents they cannot survive on their own. ลูกกำพร้าไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้ด้วยตัวของเขาเอง Widows who lost their wife or husband they are uh, people lonely and also uh, sometimes they have to work so much harder to uh, to support the family บุคคลที่เป็นไม้นั้นก็มีชีวิตที่ยากลำบากเพราะเขาเองปราศจากสามีแล้ว เขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อครอบครัว and James is saying If we really wanna, we, if we are really serious about our faith, you ought to take care of those who are weak and vulnerable. ยากอบได้บอกว่าหากเราต้องการจะจริงจังกับความเชื่อของเรานั้น เราจำเป็นต้องแสดงออกในการที่จะห่วงใยผู้อื่น You know we look around who are the people who need our help in this community เราลององไปรอบๆนะคะว่าเมื่อเรามองดูแล้วมีใครที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราในชุมชนแห่งนี้

ใครที่ต้องการและเดือดร้อนอยู่ในชุมชนแห่งนี้ who are the poor and who are the sick and who are going through difficult times ใครที่กำลังป่วย ใครที่กำลังยากจนอยู่ใครที่กำลังอยู่ในเวลาแห่งความยากลำบากอยู่นะเวลานี้ do you say you love God เราพูดว่าเรารักพระเจ้า Do you say you have strong faith in God เราบอกว่าเราเชื่อเข้มแข็งในพระเจ้า Then you ought to look around and see and care for those are in need นั้นเราต้องมองออกไปข้างนอกแล้วมองหาว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือ Why did God created rich people and poor people? ทำไมพระเจ้าถึงสร้างคนรวยและคนจน So that poor people can be jealous of the rich people. คนจนก็เลยอิจฉาเพื่อให้คนจนอิจฉาคนรวยเหรอ I don't think that's the reason why we have poor people and rich people. นั่นคงไม่ใช่เหตุผลว่าทำไมเราถึงมีคนรวยและคนจน And I believe there's i a reason that I think there are poor people and rich people because God created in a way so that they can depend on each other. ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าเหตุผลที่มีคนรวยคนจนก็เพื่อว่าเราทั้งหลายนั้นจะพึ่งพาอาศัยกัน Rich people can help the poor when they are in need. คนรวยสามารถช่วยเหลือคนจนเมื่อเขาต้องการ But also poor people can teach the rich people humility and meekness. แต่คนจนก็สามารถที่จะสอนคนรวยให้รู้ถึงความถ่อมใจและความอ่อนโยน there uh, is one uh, one of our graduates from ITS. His name is Sundar Thapa. Yeah, Sundar มี Thapa. He's from Nepal. มาจากเนปาล He was born in Nepal เกิดที่เนปาล to a family, a Hindu family. เกิดในครอบครัวฮินดู When he was young, uh, uh, I think uh, um, when he was young, his father passed away from illness. ซึ่งเมื่อเขายังเด็ก ๆนั้นพ่อของเขาได้จากไปน่าจะเรื่องด้วยความเจ็บป่วย And his family went to a fortune teller and the fortune teller told the family ซึ่งครอบครัวนี้ก็ได้ไปหาหมอดู แล้วก็หมอดูได้บอกกับครอบครัวนี้ว่า. Sundar was born on a cursed day ซึ่งสุนดาเนี่ยเกิดมาพร้อมกับคำสาปเป็นความตาย It's Sundar's fault that his father passed away early ซึ่งการเกิดมาของสุนดานก็ทำให้พ่อเนี่ยต้องตายไวขึ้น So Sundar grew up thinking and that it is his fault that his father die early ดังนั้นเขาจึงเกิดซุนดาจึงเกิดมาด้วยความคิดที่ว่าเขาเป็นต้นเหตุทำให้พ่อของเขาต้องตายไวขึ้น He grew up feeling that he should not have been born ซึ่งเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกว่าคงไม่ได้ไปดีกว่านี้แล้ว And the birthday that should be a time of celebration was a time of sadness and uh, grief. ในวันเกิดของเขาไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งความเฉลิมฉลอง แต่ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวด His family rejected him as cursed ซึ่งครอบครัวที่เหลือของเขานั้นก็ได้ปฏิเสธเขา And one of the Christians in the village found him and took him under his care แล้วเมื่อคริสเตียนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นได้พบเขาก็ได้รับเขามาดูแล And uh, this Christian showed a lot of kindness and love, and Sundar became Christian. ซึ่งครอบครัวนี้เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใย เหตุนี้ซุนดาจึงได้มาเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า But he also never forgot that at one time that he was rejected by his own family. แต่ว่าเขาเองไม่สามารถที่จะลืมได้เลยว่าเขาเองเคยถูกปฏิเสธจากครอบครัว After he studied at ITS, he went back to Nepal and he founded many orphanage ซึ่งเมื่อเขาเรียนจบจากที่ ITS แล้วเขาได้กลับไปพื้นที่ของเขาแล้วก็ได้เห็นว่าพบว่าชุมชนของเขามีคนเด็กกำพร้ามาก He also found uh, rescue homes for young girls who uh, who were sold off uh, uh, for prostitution ซึ่งได้พบกับบ้านแห่งการช่วยเหลือที่ดูแลเด็กที่ถูกเอาไปขายเป็นโสเภณี And he also helped plant many churches แล้วก็ได้บุกเบิกคิดจักร I imagine what would happen to him if this Christian did not tell him that it was not his fault that his father passed away ซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีครอบครัวคริสเตียนนี้ที่ดูแลเขาแล้วบอกเขาว่านี่ไม่ใช่ความผิดของเขาที่ทำให้พ่อเขาต้องเสียชีวิต I wonder what would happen to him if uh, if this Christian told them that he is loved by God จะเป็นอย่างไรเมื่อคริสเตียนได้บอกเขาว่าเขาถูกรักโดยพระเจ้าทรงรักเขา because of this Christian sharing of love Sundar's life changed เพราะว่าครอบครัวนี้ได้แบ่งปันความรักของพระเจ้าแก่ซุนดานดังนั้นชื่อเขาถึงเปลี่ยน and now he in return is going out and taking care of those who are abandoned or uh, uh, uh neglected by uh, their families and their communities. ซึ่งตอนนี้เขาได้กลับไปในชุมชนของเขาและก็ได้ทำการช่วยเหลือบุคคลที่ถูกทอดทิ้งนะหรือว่าบุคคลที่ถูกครอบครัวปฏิเสธ We are living in a, a broken world. เราเองอยู่ในโลกที่แตกสลาย Many people are very selfish, and we believe that our goal in life is to make a lot of money. um, the, our goal in life is making money and become rich. Uh, but I think as Christians, if we truly experience God's love, our life will be different. สำหรับคริสเตียนแล้วถ้าเกิดเราเองได้มีประสบการณ์กับพระเจ้า แล้วก็ our life will be different ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลง we will depend on other people also other people will depend on us for help and care ซึ่งเรานั้นก็จะช่วยเหลือกันและกันเราพึ่งพาคนอื่นคนอื่นก็พึ่งพาเรา And I believe this is uh, the good and perfect gift that God is giving to us. ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นของประทานที่พิเศษของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลาย When God gives us good gift it is not only for ourselves to enjoy ซึ่งเมื่อพระเจ้าทรงประทานสิ่งดีกับชีวิตของเราไม่ใช่เพียงแค่ให้ชีวิตของเรา เพียงผู้เดียวที่จะยินดีกับสิ่งนั้น God's gift will be only richer when we share with those around us ของประทานของพระเจ้านั้นจะ ดีเยี่ยมที่สุดก็ต่อเมื่อเราเองนั้นได้แบ่งปันออกไปสู่คนอื่น so I believe that uh, uh, Pastor Samurai has been working with you to really help you uh, become uh, salt and light in this community ซึ่งข้าพเจ้าก็เชื่อว่าอาจารย์เสมอใจนั้นได้มาแบ่งปันกับเราเพื่อให้เรานั้นเป็นเกลือและแสงสว่างสำหรับชุมชนนี้ Pastor Samurai shared with me his desire to minister to people in this community uh, by addressing problems in this community. ซึ่งอาจารย์เสมอใจได้แบ่งปันกับข้าพเจ้าว่าอยากจะทำงานทำภารกิจกับชุมชนแห่งนี้ I don't know what problems this community and this city struggles with uh, ข้าพเจ้าไม่ไม่ได้ทราบว่าที่นี่มีปัญหาอย่างไร But I I'm sure there are unique challenges this city and community struggles with. แต่รู้ว่ามีปัญหาเฉพาะที่แต่ละชุมชนนั้นมีอยู่ But non-Christians will be able to experience God's love and also Jesus Christ only when we go out and um, help them. สำหรับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนั้นจะสามารถมีประสบการณ์กับพระเจ้าได้ หรือว่าสัมผัสพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อคนของพระเจ้านั้น ได้ออกไปในการที่จะสำแดงพระเจ้ากับเขา Remember that you are the mirror of Jesus Christ อยากให้พี่น้องได้ตึกตรองไว้ว่าเราทั้งหลายนั้นเป็นเหมือนกระจกของพระเจ้า You reflect Jesus' face wherever you go เราทั้งหลายสะท้อนถึง พระพักของพระเจ้าต่อคนอื่นแม้ในที่ทุกที่ที่เราไป If you as mirror uh, is cloudy, is dirty, then people will not be able to see Jesus through you. แล้วถ้าเกิดเราเองเป็นกระจกที่ขุ่นมัวอยู่นั้น คนอื่นนั้นก็จะไม่สามารถมองเห็นพระเยซูได้ But if you continue to wipe your mirror, keep it clean love will be shown through your life แต่ถ้าเกิดเราเองนั้นพยายามที่จะทำความสะอาดนี้กระจกนี้อย่างสม่ำเสมอความรักของพระเจ้านั้นจะผ่านไปจากชีวิตของเราได้ I know that is my desire and uh, struggle each day วันนี้ก็อันนี้เป็นความปรารถนาของข้าพเจ้า That I'll continue to reflect Jesus through my life through my words ที่ข้าพเจ้านั้นจะให้พระเจ้านั้นสะท้อนออกไปจากชีวิตของข้าพเจ้าผ่านคำพูดของข้าพเจ้าผ่านชีวิตของข้าพเจ้า And I pray that you do the same. ข้าพเจ้าอธิษฐานให้พี่น้องนั้นเป็นเช่นเดียวกัน And I believe through your presence, this city, Thailand, will be changed. ข้าพเจ้าเชื่อว่าหากเป็นอย่างนั้นประเทศไทยนั้นประเทศไทยหรือว่าประเทศของเรานั้น หรือที่ที่เราอยู่นั้นจะเปลี่ยนไป and people will see that Jesus is real, real, and God is alive through your words and actions. แล้วคนมากมายจะรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นจริง May God continue to bless you and continue to encourage you. ขอพระเจ้าทรงอบนวยอวยพรมาถึงท่าน Thank you. Let's pray. ขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณครับ Yeah, I'll pray short prayer. Yeah. Gracious God, ขอบคุณพระเจ้า thank you for giving us the good and perfect gift to us. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีล้ำค่าที่พระองค์ทรงมอบเป็นของประทานให้แก่เราทั้งหลาย You have given us Jesus Christ. ขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานพระเยซูคริสต์ You have given us the Holy Spirit to work in our lives. พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทำงานในจิตใจของเราทั้งหลาย We do not lack in anything to be your witness เราทั้งหลายนั้นจะเป็นต้องเป็นพยานของพระองค์ But now give us courage and also give us um, faith to live out our lives according to your word ขอทรงโปรดประทานความกล้าหาญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายรวมถึงความเชื่อที่จะสามารถประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ได้ I pray that you use this church to be ambassador for Jesus Christ ขอพระองค์ทรงใช้คริสตจักรนี้เป็นทูตของพระองค์ I pray that this church will be used to reach out to those who are neglected and uh, abandoned in this society ขอพระเจ้าทรงโปรดทรงใช้คริสตจักรนี้ที่จะออกไปหาบุคคลที่ถูกปฏิเสธ I pray that this church will be a reflection of Jesus Christ ขอคริสตจักรแห่งนี้เป็นภาพสะท้อนของพระเยซูคริสต์ I pray that each member who is here in this place will be uh, a sweet fragrance to their family members, friends, and co-workers. ขอบขอพระเจ้าทรงอวยพรสมาชิกทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้มีชีวิตแห่งเป็นแห่งทานพระพรไปสู่คนอื่น And as they fill their homes, their workplace, and this city with the sweet fragrance of Jesus Christ, the world may know and see that indeed Jesus Christ is the Lord and Savior of all. ขอให้เขาทั้งหลายนั้นออกไปในที่ทำงานเติมเต็มในครอบครัว I pray for your blessings upon Pastor Samurai and his leadership all the church leaders continue to build them up ขอพระเจ้าอวยพรอาจารย์เสมอใจรวมถึงคณะผู้นำขอพระเจ้าทรงโปรดทรงช่วย ประทานกำลังในการที่จะสร้างเขาขึ้นใหม่ and um, uh, your glory will be revealed through their ministry ขอพระสิริของพระเจ้าได้สำแดงในภารกิจของพระองค์ In Jesus Christ's name we pray ในนามพระเยซูคริสต์ Amen Amen